Yeah. Yeah, yeah, yeah. Da. <laughs> Copycats glass B. Viral video na naman, ang bilis sumikat niyan Pwede mong pagkakitaan, dapat mauta ka lang Ang problema sa orige, iisipin pa Gayahin mo sila, mas madaling mangopya Para patunayan ko, manggagaya lang ako Pero bukas lang magugulat ka, masikat na to Kaya wag nang umefort pa Kaya wag nang umefort pa Teka na naman tayo wala nang bagong mailuto Ano kayang mapapauso Para marami ang maloko Hanap-hanap lang sa YouTube at sa Instagram Ano ba ang nagte-trending nung nakaraan? Ilang beses ka na rin naman kumita dyan Ayaw mo lang naman kasi na mahirapan Sige, gayahin mo na now, now, now Para lang mas madali Di kailangan mag-effort kasi Pakopya-kopya lang para lang naglilibang Na-inspire lang naman, hindi naman nanlalamang Dapat patunayan nyo na ginagaya ko yan Dahil kahit sandignan, may may may lusot ako dyan Alam kong masama yung style, iwan tama Pero mas masama naman kung mag-post ng nakahubad Kahit ang dami na na lahat magkamukha lahat tayo mukhang tanga Hindi naman ako mag-isa Pakinggan niyo kung pati kayo na loko Tignan nyo gayang-gaya ko na kayo Tignan nyo sa'yo Two days lang sikat na to video na naman Ang bilis sumikat niyan Pwede mong pagkakitaan Dapat mauda ka lang Ang problema sa origay Iisipin pa Gayahin mo sila Mas madaling mangopya Para patunayan ko Manggagaya lang ako Pero bukas lang magugulat ka Masikat na to Kaya wag nang umeffort pa Huwag nang umefort Mapapansin ba nila pag ikaw e tumapat? Ang dami dyan ngayon sa pagsikat na aata Gustong ma-feature sa mga issue sa lahat sa mga tao na feeling Medyo kadiri, feeling sikat Huyo ka, bakit ka pa nakikisabay? Mali-mali ang mga hirit pare sobrang sablay Tinatawanan nyo pero kayo ang ninakawan Dahil parang kayo naman ang naiisahan Kaya gayahin mo sila pero pabor Sa'yo di nila alam na pwedeng para-para sa'yo na Nakikinig ka mga tao May lumipat ng iba Kunti na lang pare Masikat ka na sa kanila May nagsabi na sa'yong wag nang umulit Ang kulit mo rin pasaway ka sa katutak na na tao ang nagalit Manggagaya ka na naman ng iba bakit ba magagalit ah. kayo sa akin? Kapag sikat ka pare, ikaw ay gagayahin Di inamin mo lang na pikon ka Ang pikon talo, wag ka nang ano laos ka Pero pag ang gaya ka, dapat hindi masama Babali-baliin para di masyadong halata Darating din ang araw, malapit na mula ngayon Wala nang gagayahin kundi ang sarili mo, E paano yun? Video na naman, ang bilis sumikat yan Pwede pagkakitaan Dapat mautang ka lang Ang problema sa orig ay isipin pa Gayahin mo sila mas madaling mangopya Para patunayan ko, manggagaya lang ako Pero bukas na magugulat ka, masikat na to Kaya wag nang umeffort pa Kaya wag nang umeffort pa Huwag <clears throat> kang mag-alala, may manggagaya ring iba May kagaya ng nung ginagaya rin nila Meron din na nanggagayang gayang gaya talaga Minsan nga kala mo urig pero nanggagaya rin pala Ang hindi mo alam kinokopya na lang Ang lahat walang pinipili makakopya lang Kaya sige na lang kahit na papano lang Dahil buong mundo na babaliw na bubuan Sa mga yan kaya kahit nalukoin mo sarili mo Sumasakay ka lang sa nakalusot di, ako Di, di, di, na mapigilan ang ganap Ang ganap Ang original mahirap, ang manggaya masarap Ano bang klaseng pag-iisip yan? Isip yan. Bakit nang gagaya, di ba kaya mo naman? Sayang ang galing mo pare na panood kita Alam kung malupit ka dati Kahit lahat sila ganyan ang sinasabi alam ko na ang talent mo naman ay grabe Huwag sayangin ang iyong time, time and your life May original kang style, ba't di mo try? Pati si Michael V na idol nyo Kala nyo matino, parang tanga ginaya niya pa to Viral video na naman, ang bilis sumigat niyan Pwede mong pagkakitaan, dapat mauta ka lang Ang problema sa origi, iisipin pa Gayahin mo sila, mas madaling mangopya Para patunayan ko, manggagaya lang ako araw bukas na magugulat ka masikat na to Kaya wag nang umefforts pa Kaya wag nang umefforts Kayain mo sila, kayain mo sila Kayain mo sila, merong pabor sa'yo Kayain mo sila, kayain mo sila Kayain mo sila, merong pabor sa'yo Gagayain ko sila, gagayain mo sila Gagayain mo sila, pero pabor sa'yo Gagayain ko sila sila Gagayahin mo sila pero pabor sa'yo Eh? Gagayahin Gagayahin Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha sa kami sa inyo. Punta lang kayo sa aming website